บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดนาเหตุผลบางประการสาม何かを理由づけるมทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะあなたはなぜケーキを食べないのですか ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ痩せないといけないのでดิฉันไม่ทาน เพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ痩せないといけないので食べませんทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะあなたはなぜビールを飲まないのですかดิฉันต้องขับรถค่ะ運転しないといけないので ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ運転しないといけないので飲みません。ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะあなたはなぜコーヒーを飲まないのですかมันเย็นแล้วค่ะ冷めているから、ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ コーヒーが冷めているので飲みません。ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะあなたはなぜ紅茶を飲まないのดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ砂糖がないので。ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ砂糖がないので紅茶を飲みません。ทำไมคุณไม่ทานซุป あなたはなぜスープを飲まないのですか注文していないからです。スープは注文していないので飲みません。なぜあなたは肉を食べないのですか ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะเบจิตาเรียนだからですดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะベジタリアンなので肉は食べません。